Mande donc à Aaron, ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Mais Allah lui dit, Jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons.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 قال لمن حوله ألا تستمعون Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, N'entendez-vous pas قال ربكم ورب آبائكم الأولين Moïse continue, Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou.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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, étincelante à ceux qui regardaient. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant.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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir et fais-moi rejoindre les gens de bien. واجعل لي لسان صدق في الآخرين Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. واجعلني من ورثة جنة النعيم Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices.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 Ainsi que toutes les légions d'Iblis. قالوا وهم فيها يختصمون Ils diront, tout en s'y querellant, تالله إن كنا لفي ضلال مبين Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, إذ نسويكم برب العالمين quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers.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 N'obéissez pas à l'ordre des outranciers. Qui sème le désordre sur la terre et n'améliore rien. قالوا انما انت من المسحرين Ils dirent Tu n'es qu'un ensorcelé ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين Tu n'es qu'un homme comme nous Apporte donc un prodige situé du nombre des véridiques. Il dit, Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. فعقروها فأصبحوا نادمين Mais ils la tuèrent, eh bien, ils eurent à regretter. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Le châtiment en effet les saisit. Voilà bien là un prodige, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas.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 Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. Il dit Mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit, ce fut le châtiment d'un jour terrible. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Voilà bien là un prodige. Cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. وإنه لتنزيل رب العالمين Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre.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 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent ولو نزلناه على بعض الأعجمين Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Ainsi l'avons-nous fait pénétrer, le doute, dans les cœurs des criminels, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم mais ils ne croiront pas au Coran, pas avant de voir le châtiment douloureux, فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte. فيقولوا هل نحن منظرون Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit أفبعذابنا يستعجلون Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment أفرأيت إن متعناهم سنين Vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون et qu'ensuite leur arrivent ceux dont on les menaçait, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien.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 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi je désavoue ce que vous faites. وتوكل على العزيز الرحيم Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, الذي يراك حين تقوم qui te voit quand tu te lèves, وتقلبك في الساجدين et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. إنه هو السميع العليم C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent تنزل على كل أفاك أثيم Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs.